Ba, entzaten gira beren urte guziz eh, bertso bazkari bat egiten, bertso saio bat, okustut laugarren, bosgarren urtea dugula egiten. Eta ara, urteroko itzordua bilakatu da, usaian abenduan egiten dugu, baina aurten bizka berezia da eta martxora pastu dugu. Eh, Egitarauan, aurten bakarrik emazteak gomitatu dituzie? Ara, be, hori da, razoina martxora pasatzea dena, nahi oso mm. entzinek urtetan eh, entzatu ginen bai gizonezkoik eta bai, bai emazteik eh, izatea mm, bersulari, baina ez genuen lortu eta entzineko saio guzietan gizonezkoak bakarrik eh, agertu izan dira, beraz gure autokritika egin genuen, eta herren genuen, pizka gauzen horrekatzeko, eh, aurten ba, bakarrik emazte bersulariak ekarriko genetina, eta horregatik paraztu dugu ere martzurat, Aztapenean martzuaren amarrean nahi genuen egin justu emazten uh, eh, nazioarteko egunaren karietara, biarra baina uh, eh, bertzulariak ezien libro egun hortan, bazo eta lauera pastu dugu, baina uh, eh, espiritu hortan da bizkat, bo, bizkat zantzetan erran dugu, baina iraltza feminista bertzutan ere egiten dela, eta <laughs> euskara zari dela, eta horren fronga izan da, larun bateko saio hori. Hortengo txapelketa nagusian ere ikusi da, emazten parte hartzea gero eta handiagoa baita, bat txapelduna biztan da, baina finala erredietan ere aditu izan dira eta poliki gainera eta gizunen eh, maila berean emazteak, eta nahi genuen hori piskata. Eh, erakutsi gure berso saioaren kariratea da, erakutsi edo omendu du ere gizabatez. Beraz, bai, aipatuko ditugu izen akalaike? Ba, laike, behaz, eta gira, alfabetikoki manaz gehoz, miren eh, amuriza, gero maialen eh, arxaluz, eta maialen Lujanbio txapelduna ere hori dugu. Lehen aldikoz kentatuko du ziburu, nolako saio batean, ba, aditu izan da, deia, Piagos Lakzabal kolegioan, nola, baina barneko gauza batzen ikasekin egin dakoa, baina eh, manera publikoz, uste dut, lehen aldia duela, Eh, ekarzen bere talentua ziburu da, beraz, parada ona, bai emaze berzulardia bai hiru hauek, zenta ba, maierenek txapela irabazi, baina bai milenek eta bai madiarenek biziki e, e, txapelketa ona intzuten, eta ara, hmm. hortaz gozatzeko parada erradu. Ah, eta gai emaile ere emazte bat izan duzuela, hau zuerikoa? ara, azkainetik datorren maindi murua bera, eta bere ingurian beste emazte batzu ibili dira e, gaiak asmatzen, zenta guk ere antolatzaile gizan aintzinatu arau, pentsatu dugu to emazte berzulariak, gero pentsatu dugu untraliteke gai maile emazte. Eta gero indugu, baina zergatik guk sortu gaiak eta zerratik ez utzi hori emazte talde baten esku, baz main jire ningurian beste emazte bat hili dira, eta haiek dituzte uh, gaiak asmatu. Beraz, uh, eh, hastetik buru, berzo saio biziki femininua izan. Dena errateko gizonezkoak ibiltzen baik ibiltzen bai, ibiliko baitira Baskari prestatzen. Eta justoki, eh, Baskaria izanen baita, be ez berdenbora natik, eh? Ez, orduan hasiko da eguerditan apetifa batekin, gero bazkaria oren batean, eta bazkalduta iruetatik entzina saioa izan da, usaian bioren, bioren eta irauten du, erdian porsa batekinik, bat ez e, eh, probetsuko, e, eh, barrenean ezin baita pipatu, gela berutu da baina ezin da barrenean pipatu, eta gero pausa bat egiten dugu, bera zer ditzutan, piskat, eh, berzura pausatzeko, eta, ara, pausa, edo, mugitu nahi duten entzako, lodi agarri piskat pausan dira. Oaxen gira, aleike, badura importantzia, eh? erretzeko memento horrek, badu eragina egitarauan eta oro? Ba, denen eskubideak behar baitira, babestu, bai erretzaile ez direnak, eta bai erretzaile direnak, momentuko ez baitute, unor debekatu erretzea, e, eh, zometokitan, toki publikoetan bai, baina eh, bestalde legeak ez du, unak eh, zenditu oraino pipatzaileak, beraz, ah, leku bat egin behar dugu ere, aier ere. Mhm. Ez da gaizkio, eh? erretzen ez dugun onzat. <laughs> Hori oh, denen eskubideak babestuak dira, hola. Hordean, mm. berriziteko berso saio ontarat larun bat eguerditan, hordean, haintzinetik eh, obeda lekuen atxekitzea, eh? Ba, ba, momentuko jende adida poliki haste izena ematen, beraz, uh, eh, obeda albada finkatu bihar atzeko, ba, jendeak ulerzen antolatzaile lanetan ibilitakoek barakite baskari doa falizkerba ibadelaik, ba, entzinetik jakin behar delako purua, erosketak egiteko da, beraz, kontseidatzen dugu biziki, bihar atzerako izen emaitea, nahiz azken momentuan beti eh, pizka gehiago pentsatzen den eh, dena den, eh, azken momentuko jentzat, penean biharko izena eman, obi, beraz izena mateko, bimanera dira, edo 06 6 zazpi sortzi, zazpi bost, hidu 6, 6 sortzi da, edo bestan zimeilez, baltsan elkartea dena loturik eta izkitzikietan, abildua otmeile.fr. Ordean, ladiz, diten aldea ere bakarrik bertso saioaren zata? Hori ere posibilitatea biztan da, e, eh, atzaleko ideoetatik bakarrik eh, bertso saioaren zuteko, eta zazpi eurotan egiten dugu. Beraz, ogoi euro bazkadia barne, eta zazpi eurotan saio bakarrik. Hala, maialen arzaiuz, maialen lujanbio eta mirena muriza entzuten alko direla, bertsutan Bada beste itzordurik, oraidanik aipatzen aldenik, uh, baltsanen? baina bon joanen astean egin dugu bilkura bat, hor, uh, eh, ziburuko uskaltzale batzuen artean, uskaraldiaren, uh, eh, uskaraldian partakzeko, bakit aipatu izan dela ratietan beraz, ondoko itzordua izanen da, entzegur, uh, asten gira prestatzen, biltzak publikoa apilan, uh, uskaraldiaren aurkesteko eta abiatzeko ziburun, Eh, personei, eh, biztanda, personak baitira, manera individual batez, eh, sartzen eh, desmarxo hortan, behaz, albizan bat jende urbil ladila, eta nolazpeit larun bateko berso bazkari hori, ba, ditake, uskaraldiaren berotzeko dinamika hortan den itzordu bat, eta agian beste frangu izan dira, bai balsanen aldetik, baina baita ere beste elkarteekin batera lanean. Ara, badugu zer eginik Euskal Herria, ziburu partikulazki, eta Euskal Herria Euskalduntzeko eta bon, buru altzatu elkarri lotu, elkarren gana bildu eta goazen aintzina. Ladis lanuger, agosagarai, milesker? Miresker zuei eta belarun bat arte.